Բարև բարեկամներ, Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում Արագաստ երիտասարդական ծրագիրն է։ Տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վանակի մոտ Բյուրեգիկ Բաբայանն է։ Սեպտեմբերի 24-ին Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակից մեկնարկեց «Ճանաչենք մեր երկիրը» երիտասարդական հայրենաճանաչողական արշավը նվիրված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության հռչակման 24-րդ տարեդարձին։ Արշավի մասնակիցներից Գոր Բալասանյանը եւ Վեհանու Շովսեփյանն այս եթերաժամին կհերունկալվեն Արագաստի ուղիղ եթերում։ Բարեկամներ, վարքյաններ անց կարող եք հետևել մեր զրույցին։ Բարև ձեզ, Գոր եւ Վեհանուշ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ ընդունելու համար իմ հրավերը Արագաստի դասարտական ծրագրի եւ համաձայնելու ուղիղ եթերում հանդես գալու համար եւ սկսենք հենց այն մանրամասներից, այն հարցից հետաքրքիր, թե ինչպես իմացակ ծրագրի մասին ճանաչենք մեր երկիրը հայրենաճանաչողական արշավի մասին եւ ինչպես միացակ արշավախմբին։ Ես ծրագրին ծանոթացել եմ հոկտեմբերի 22-ին, այսինքն Աշավի գազམ་ակերպման օրվանից 2 օր առաջ ԼՂ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունից Եվ երբ իմացա, որ կազմակերպվում է նման երիտասարդական արշավ, ճանաչենք մեր երկիրը հայրենաճանաչողական արշավ, մեծ սիրով մասնակցեցի։ Արձագանքեցի։ Արձագանքեցի։ Եվ գոր նախ եւ առաջ շնորհակալություն եթերի հրավիրելու համար։ Նորեն համեցեք, համոզված եմ, որ ելի կունենանք առիթներ հրավիրելու ձեզ։ Ես ինքս արշավին ներկայացրեցի Ազատ Հարինի կուսակցության երիտասարդական թևը, մասնակցել ենք երկու հոգով, ամեն երիտասարդական կազմակերպություններից հրավիրված էին երկուական եւ մեզ տեղեկացրեց ԼՂՀ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության երիտասարդության հարցերի բաժինը։ Այսինքն դուք ոչ միայն որպես անհատ մասնակցեցիք, այլ նաև ներկայացրիք խումբ, պահանջված խումբը։ Եվ մի փոքր, մի փոքր մանրամասնենք, թե ինչ տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 24-ին վաղ առավոտից վերածննդի հրապարակում, որովհետև այդ օրը տոնական տպավորություն էր հենց առավոտից, մարդաշատ, եւ այսպես բոլորը ողքեվորված կարծես բարձունք են գնում գրավելու այն ինչ գնալու տեղը քարին տակն էր։ Դուք ճիշտ նկատեցիք, տոնական տրամադրությամբ էինք այդ օրը եւ հոկտեմբերի 24-ին վաղ առավոտից մենք բոլորս հավաքվել էինք Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում եւ բարձր տրամադրությամբ այնտեղից մենք մեկնել ենք ավտոբուսներով Մխիթարաշեն, որտեղ տեղի ունեցել փոքր թեյախմություն։ Այնուհետև մենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ քայլերթով առաջ ենք շարժվել դեպի Քարինտակ հունոտի կիրճով։ Հանրահայտ հովանոցներով հանրահայտ հովանոցներով իհարկե ճանապարհին մեզ մեծերը պատմել են հունոտ գյուղի մասին, տեղանքի մասին, քարինտակցիների հերոսական ուղին անցած այդ դժվար ճանապարհը առավոտվանից հոկտեմբերի 24-ի առավոտվանից ժամը 7:30-ից արդեն հրաապարակում հավաքվել էին համարյա ամբողջ խումբը, սա ամբողջ խմբի մոտ մարտական դրամատուրգություններ այսպես ասած, կարծես ինչպես դուք նշեցիք, մեկնում էին մի բարձուն գրավելու Դրանից հետո Բեյանուշը արդեն նշեց, մեկնեցինք դեպի Շորժ գյուղ, այնուհետև Մխիթարաշեն, որտեղ կազմակերպվեց թեյախմություն եւ մենք շարունակեցինք ճանապարհը։ Իհարկե ճանապարհը այդքան էլ հեշտ չէր հաղթահարելու, բայց Մենք իհարկե կանդրադառնանք այդ նաև ճանապարհի ճանապարհը հաղթահարելու մանրամասներին, իսկ հիմա կուզենայի մի կարճ դաթարով ընդհատենք մեր զրույցը եւ լսենք Արցախի հանրապետության մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի եւ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարներին Նարինե Աղաբալյանին եւ Սլավա Ասարյանին իմանալու համար թե ինչ նպատակ էր հետապնդում, ում նախաձեռնություններ, ինչպես կազմակերպվեց Փորձել ենք ընդգրկել տարբեր ուսումնական հաստատությունների երիտասարդներին, նաև հաշվի առնելով, որ օրինակ համալսարանների բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողները տարբեր շրջաններից են, այսպիսով նաև հնարավոր է ընդգրկել ամբողջ հանրապետությունը եւ հաստորեն 200-ից ավելի երիտասարդներ կան, որոնք թե բուհերից են, թե քրթական հաստատություններից են եւ թե հասարակական երիտասարդական կազմակերպություններից։ Մեծ մասը ամենայն հավանականությամբ չի եղել այս տարածքում երբևէ է եւ առավել եւս չի անցել հենոտի կիրճ քարին տակ երթուղին առավել եւս նախագահի հետ եւ իհարկե նախագահին նաեւ հանձնարարություններ կազմակերպել հանդիպում երիտասարդության հետ եւ մենք որոշեցինք այս կերպ իրականացնել այդ ծրագիրը, այսինքն հանդիպումը, որ เป զի ուղեկցվի հա այսպիսի քայլերթով արշավով։ Նախաձեռնությունը երկրի նախագահ Բակո Սահակյանի կողմից էր, որ ուսանողության հետ կազմակերպել սույն արշավը եւ միատեղել այսքան ուսանողների երկրի նախագահի հետ միասին կազմակերպել նման արշավ, թվում է որ մեծ խորհուրդ ունի այն, որ եւ միաբանվելու եւ ընդհանրապես յուրաքանչյուրին իր պարտականությունները կատարելու, ինչպես նաեւ ուսանողների ակտիվ մասնակցությունը, հետո նաեւ ընդհանրապես հետագայում նման կարգի մի շարք միջոցառումներ կազմակերպելը ավելի համախմբում եւ նրանց հասարակական ակտիվությունն ավելի է բարձրացնում եւ նաեւ իհարկե ունի ճանաչողական նպատակ։ Արշավի նպատակը հայրենաճանաչողության բարձրացումն է եւ հայրենասիրության դաստիարակումը մեր երիտասարդության մեջ եւ նախքան արշավ շավը մենք փոքրիկ հարցում ենք իրականացրել, որպեսզի պարզենք թե ինչքանով են ճանաչում մեր երկիրը Արցախի երիտասարդները։ Եվ իհարկե, ինչպես եւ ակնկալվում էր, հիմնականում երիտասարդները մի քանի անուններ են ընդամենը նշում, որտեղ որ եղել են իրենց բնակության վայրից բացի։ Եվ հենց նպատակը դա է, որպեսզի կազմակերպված մեր երիտասարդությանը ծանոթացնենք մեր հայրենիքի գեղատեսիլ անկյուններին ու նաեւ մեր պատմության հերոսական դրվագներին երթուղին մտնում է մինչև Խարինտակ, որտեղ պետք է ներկայացվի Խարինտակի հերոսամարտը։ Մենք կարծում ենք, որ պետք է ոչ թե առիթից առիթ, պետք է ոչ թե Խարինտակի ազատագրման օրը խոսել միայն դրա մասին, այլ հենց այդ հերոսամարտը լավագույն դրվագն է, որով կարելի է ներարկել այդ ազատատենչ ոգին մեր երիտասարդության մեջ եւ նաեւ ապացուցել, որ անկարելի ոչինչ չկա, որ եթե ոգին ամուր է, ուրեմն կարելի է եւ տեր կանգնել հայրենիքին։ Ահա այսպիսի խոսք ունեցան երկու նախարարները մեր եւ կրթության, գիտության, սպորտի եւ մշակույթի երիտասարդության հարցերի երկուսն էլ փաստեցին, որ ծրագրի մտահղացումը երկրի նախագահինն էր։ Իդե պիտի նկատենք, որ Արցախի հանրապետության նախագահը տարվա կտրվածքով առնվազն 1 կամ 2 անգամ հանդիպում է երիտասարդությանը, համոզված եմ, որ դուք այդ հանդիպումներին ներկա եք եղել, մասնակցել եք եւ ընդ որում այդ հանդիպումները կազմակերպ կազմակերպվում են տարբեր ձևաչափերով, դուք նույնպես հիշում եք, սա նշանակում է, որ երկրի նախագահը կարևորում է երիտասարդների դերը երկրի կյանքում։ Այս հանգամանքը անմիջապես հանդիպել երկրի նախագահին, զրուցել նրա հետ, նրա հետ կող կողքի հաղթահարել անանցանելի միջանապար, անխնամիջանապար, որ հիմա արդեն արքելոցիկ արխավիճակ ունի, այս ամենը ողևորում է արդյոք երիտասարդներին, պարտավորեցնում է նրանց, գուցե մղում է նոր գաղափարների, նոր մտահղացումների, նոր ձեռնարկների։ Ես կասեի, որ այո, մեր նախագահը Մակո Սահակյանը մեր երիտասարդներից դերակատարությունը կարևորում է մեր պետության շենացման, զարգացման գործում։ Եվ բազմիցս էլ հանդիպումներ է կազմակերպում երիտասարդների հետ, լսում նրանց կարծիքները, Իհարկե միշտ էլ հանդիպումների ժամանակ նոր կարծիքներ, նոր գաղափարներ են ծնվում, որոնք ժամանակ հետո գործի են վերածվում։ Եվ հենց այդ օրը հոկտեմբերի 24-ին քայլել երկրի նախագահի հետ, խոսել նրա հետ, իհարկե մեծ պատիվ է նախ եւ առաջ, եւ երկրորդ ողջավորվում ես որպես երիտասարդ։ Ծանոթանում ես մարդկանց հետ, ավելի անմիջական շփումներ են ծնվում, առաջանում եւ երկրորդ միշտ էլ հպարտանում ես, որ ունես նման երկրի ղեկավար, երիտասարդամետ։ Երիտասարդամետ, այո, <laughs> ղեկավար, ով մտածում է իր սերնդի, իր պետության, իր երկրի շենացման, զարգացման գործում։ Այո, մտաղացումը մենք գիտենք, որ երկրի նախագահիններ որի համար մեր խորին շնորհակալություն ենք հայտնել եւ նորից թույլ տվեք բոլորի անունից շնորհակալություն հայտնենք։ Այսօր մենք բոլորս էլ իմանում ենք, որ մեր հանրապետության եւ ներկան եւ ապագան դա մեր երիտասարդությունն է եւ դրա համար մեր երիտասարդության կողմից մեր խորին շնորհակալություն ենք հայտնում հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի նման ուշադրության եւ նման հովանավորության համար։ Պարոն Բակո Սահակյանը միշտ երիտասարդների կողքին է եւ միշտ սիրով է ընդունում, նույնիսկ սպասում է, թե երիտասարդները ինչ առաջարկություն կանեն ժամանակակից տարբերակներով, ժամանակակից ոճերով եւ միշտ պատրաստ է աջակցել ոչ բարերով, բոլորդ գիտեք, փորձել եք արդյոք երիտասարդական դաշտում համախմբվել երիտասարդներով, մի քանի լիդերներով, առաջնորդներով, ինչ որ գեղեցիկ ծրագիր, ինչ որ գուցե գիտագործնական, գուցե հայրենաճանաչողական արդեն ունենք մեկ այլ ոլորտի համար, ինչ որ ծրագիր մշակել եւ անմիջապես ակնկալել նրա օգնությունը կամ նման ծրագիր հավանաբար չի եղել գուցե կամ նման մտահղացում հղացում Եթե անկեղծ լինեմ, դեռևս նման դեպք չի եղել։ Բազմից մասնակցել եմ երիտասարդության շրջանում կազմակերպող միջոցառումներին, աջակցել եմ ինչով որ կարողացել եմ, բայց լինել լիդեր ինչ որ գործում ու դիմել երկրի նախագահին դեռևս չի եղել, բայց մեծ սիրով պատրաստակամությունը հայտնում մասնակցել ու գործել։ Ես հիշում եմ 2013 թվականին Գանձասարում հանդիպում է տեղի ունեցել երկրի նախագահի հետ Երիտֆորում ծրագրի շրջանակներում հա։ շրջանակներում եւ մի քանի երիտասարդներով առաջարկեցինք որպեսզի Արցախի հանրապետությունում կառուցենք մի քանի ճամփարային բազաներ եւ արդեն խնդիրը ինքը լուծվում է Փարքաստո արդեն կա այդ ճամփարների բազաները։ հա։ Մի քանի հատ։ Այսինքն իսկապես խոսքը միշտ էլ վերացվում գործի նախագահի անմիջական մասնակցությամբ։ Գիտեք նաև երիտասարդների ներգրավվածության մակարդակներ ընդգրկուն Նաինե Ղաբալյանի խոսքում նշվեց, որ երիտասարդները ներկայացնում են տարբեր երիտասարդական հասարակական կազմակերպություններ, Ա, բարձրագույն եւ միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ, ինչու՞ չէ նաեւ անհատական մասնակցություններ ընդգծված այստեղ գորը ազատ հայրենի կուսակցության երիտթևն էր ներկայացնում վեհանուշ դուք կարծում եմ որ հավանաբար անձնական նախաձեռնությամբ եք միացել Այո, ես որպես ակտիվ երիտասարդ սիրել, սիրել ու սիրում եմ նման միջոցառումներին մասնակիցը լինել եւ իմ ներդրումն ունենալ մեր երկրի շենացման բարգավաճման գործում եւ սա եղավ հերթականը որպեսզի ես մասնակցեմ ու ինչը գրավեց ինձ մեր միասնականությունը ինձ գրավեց առաջին հերթին երբ որ մենք միասնական ենք մենք ուժեղ ենք երբ որ մենք միասնական ենք ու մի գաղափարի շուրջ ենք մենք հաղթանակում ենք Եվ եթե հետ նայեք մեր պատմության էջերը, մենք կտեսնենք, որ իրոք մեր փառավոր անցյալը, մեր հաղթանակները կերտել են հենց մեր միասնության շնորհիվ։ Հրաշալի է, երբ երիտասարդությունը դա գիտակցում է, որ որևէ մեկի իր դիմացի կողքինի գտնվող տարեկիցը, հասակակիցը, եթե տկար է, եթե զորեղ չէ, այդ տկարությունը իմ զորությունը չէ, դա դա այդպես չի արտահայտվում եւ փառք աստծո, որ մեր երիտասարդները դա հասկանում են, այսինքն նույնիսկ եթե մենք ունենք տկար երիտասարդ կամ տարեկից մեկը կարող ենք բոլորս համատեղ համախմբվել ինչ որ բան անել եւ բոլորս միտեղ լինել ուժեղ, լինել զորեղ։ Իհարկե միշտ պետք է լինել ներողություն գոհ, միշտ պետք է լինել միասնական, նախաձեռնող, օգնող։ Երբ որ օգնում ես, կողքինը զգում է իր ուժը, քո ուժի հետ միասին արդեն կարողանում ես ստեղծել ինչ որ գլոբալ խնդիր։ Խնդիր։ Միայնակ չեմ կարծում, որ կարող ես հասնել ինչ որ բարի նպատակի։ Այո նմանատիպ ծրագրերի շրջանակներում է, որ երիտասարդությունը համախմբվում է, իրար ավելի են մոտենում, ավելի են ճանաչում եւ հետագայում համատեղ համագործակցում են, ծրագրեր են իրականացնում։ Այդպիսի ծրագրերը ինքը հենց սկիզբն է։ Այո։ Եվ սիրելի զրուցակիցներ, փորձենք այս հատվածում հաղորդակցվել արշավին մասնակից մի խումբ երիտասարդների տպավորություններին, որովհետև հետաքրքիր է, թե այդ օր մի խումբ երիտասարդներ ինչ էին զգում, ինչ էին ապրում։ Շատ ուրախ եմ, որ կազմակերպվել է այսպիսի երիտասարդական արշավ Արցախի այս գեղեցիկ հիասքանչ բնության գրքում։ Պետք է այս արշավը կազմակերպել երիտասարդների հետ, որպեսզի մեր երիտասարդները նորից զգան իրենց միասնական ուժը, որ միասին պետք է հաղթահարել ամեն ինչ։ Ճանապարհին մենք խոչընդոտներ կհանդիպենք, կհաղթահարենք եւ տեսարժան վայրեր տեսնելով կգնանք։ Առաջին անգամ չէ, որ այստեղ ենք, բայց առաջին անգամը, որ այսքան մարդկանցով եր երիտասարդներով պետք է մենք գնանք այստեղ։ Ուրախ եմ, որ այսպես է կազմակերպվել, որ մեր երկրի նախագահը մեր հետ է։ Մենք կարող ենք ոչ միայն թրջել մեր մտքերով, հաղթահարել խոչընդոտներ, այլ մենք զգալով մեր միասնականության ուժը, որ մենք ունենք Հայաստան Արցախ, միասին կարող ենք նվաճել մեծ բարձունքներ։ Հայկ Գևորքյան, Արշավից տպավորությունները հիմնականում, որ ծանոթանում ես քո պետության բնաշխարհին ավելի մտերիմ կերպով, ծանոթանում ես նրա բուսատեսակներին եւ վայելում ես այսպիսի աշտանային բնապատկերներ քո ընկերների եւ քո տարեկիցների հետ միասին։ Իմ համար կարևոր նպատակն է, որ երիտասարդները ծանոթանան այն տեղերին, որտեղ որ կռվել են իրենց ծնողները, ովքեր որ պատերազմել են մեր հարազատները այս հողը ազատագրելու համար։ Ղազարյան Եվա։ Ամենատպավորիչը այն էր, որ բոլորը համախմբված են, բոլորը միասին են եւ մեծ աշխուժությամբ հասնում ենք այստեղ։ Ինձ համար շատ հաճելի էր, որովհետև մեծ ուրախությամբ էի գալիս այստեղ։ Այսպիսի արշավներ ես կցանկանայի, որ շատ լիներ։ Ճանապարհին է երևում ընկերությունը իրար ձեռք մերկնելու ժամանակ։ Ահա այսպիսին էր երիտասարդների տպավ, այսպիսին էին երիտասարդների տպավորությունները Սոսե Բալասանյանը, Հայկը եւ Եվան այսպես արտահայտվեցին։ Բնականաբար սա այն ճանապարհն էր, որտեղ փորձության ենթարկվեց եւ ընկերությունը եւ որտեղ ձերք բարձվեց, արդյոք արձագանքվեց այդ բարձված ձերքին, թե մնաց ափա այդպես էլ օթի մեջ։ Մի խոսքով ինչ տպավորություններ ունեցաք դուք Չէ որ այդ օրը իր մի շարք անսպասելի եւ հաճելի անակնկալներով Արշավը ընդհանուր առմամբ մի մեծ անակնկալ էր թվում աշնանային օր, գունագեղ բնություն, վիհեր, խորխորատներ, անդունդներ, կիրճեր, խոնավ մամրաբույր ի վերջո ամենակարևոր այս հոտը, այս բույրը ինչքան ձգող է աշնան գեղեցիկ օրերին կամ և, բնական ու պատմական միջավայր ի վերջո ձերակերտ եւ անձերակերտ հուշարձաններ այդ հուշարձաններից պահպանված պատմական արժեքներ եւ ավեր, ավերակ ավերակների տեսքով եւ ինչու ոչ նաեւ ամբողջության մեջ պահպանված հուշարձաններ մի խոսքով ո՞րն էր ձեր տպավորությունը այսպես տրամադրվող տրամադրված ինչ որ մի գախնիկ կար նաեւ անբացատրելի անվերծանելի հատկապես երիտասարդների համար։ Կարող ենք ասել, որ արշավը կայացավ։ Իրոք կայացավ, որովհետև մենք նորից եմ կրկնում 200 երիտասարդ մի օր մի օրում համախմբվել ու հաղթահարել այն դժվարին ճանապարհը, որը յուր ժամանակին հաղթահարել են մեր ապուպապերը, ովքեր Նաև մեր հայրերն ու եղբայրները։ Նաև մեր հայրերն ու եղբայրները։ Ոչ հերոանցիալում։ Ոչ հերոանցիալում այդ օրն էր նախ տրամադրող եւ Արցախյան աշունը մեր աչքերով տեսնելով անտարի այդ գեղեցկությունը ամեն ինչ տրամադրող էր տպավորությունները շատ բարձր մեծ սիրով միասնական ընկերական նոր շրջապատ ստեղծելով մտքերի փոխանակումով նոր գաղափարներ ստեղծելով մենք անցանք այդ ճանապարհը իհարկե առաջին անգամ չենք մասնակցում նմանատիպ ծրագրի իմանում ենք ինչ պիտի կատարվեր, բայց որ ծրագիրը ինքը այդպիսիներ, այդպիսի պատ, պատկերացում չունեինք։ Երևի առաջի ծրագրերից է, որ այն կազմակերպվել է բարձր մակարդակով եւ երկրի նախագահի հովանու ներքո իրոք ինչպես նշեց Վեհանուշը, արշավը կայացել է եւ մեր երիտասարդները ավելի շատ Ստեփանակերտ քաղաքի երիտասարդներն էին արշավին մասնակցում նրանք ավելի մոտիկից ծանոթացան մեր պետության բնությանը, մեր պետության և, ազատագրման պայքարի ժամանակ այստեղ ես ինչ եմ ուզում ընդգծել դուք պատմաբան եք եւ հրաշալի է որ պատմաբան եք հայկը քիչ առաջ ասած մենք ծանոթացանք մեր պետության եղած չեղածին, այսպես ասենք, իդեպ հայրենաճանաչողական արշավ եւ մեր պետության Գիտեք, մենք միշտ սիրում ենք ասել մեր հայրենիքը, մեր հայրենա ճանաչողությունը, մեր հայրենասիրությունը։ Մենք երբեք չենք ասում մեր պետությունը, բայց չէ որ ի վերջո մենք միջազգային հանրության արչև ներկանում ենք որպես պետություն, որպես միավոր եւ ոչ թե հայրենիք, որտեվ հայրենիքով չէ որ պետք է ներկայանալ, հայրենիքը պետք է ունենալ, սիրել, պահել, պաշտել, բայց ներկայանալ պետությամբ արդյոք ժամանակը չէ որ մենք պետականորեն նաև մտածենք, մի քիչ առաջ մանք պետական պետության գաղափարը։ Իմ կարծիքով <clears throat> մեր երիտասարդները եւ ամեն հայ պիտի լինի պետականամետ, ոչ թե իշխանամետ, այլ պետականամետ։ Դա երկուսը տարբեր բառեր են։ Մենք ինքներս պիտի սիրենք մեր հանրապետությունը, զգանք, որ մենք և, պետություն ենք ոչ թե հայրենիք, հայրենիք, հա, ունենք պատմական հայրենիք, որը ձգում է։ Միշտ էլ ունեցել ենք այդ պատմական հայրենիքը, բայց դարերով պետություն չենք ունեցել։ Ունենք պատմական հայրենիք, հա։ որը ձգվում է ծովից ծով անվանումով, կարելի այդպես էլ ասել, բայց այս պահի դրությամբ մենք ունենք արդեն կոնկրետ կայացած հանրապետություն եւ պիտի ոչ թե մենք անընդհատ հայրենիք, հայրենիք, հայրենիք կա, մենք կարող ենք մեր անիում, մեր վանում, այո, որ գնում ենք արշավների այնտեղ այդ ժամանակ ասենք մեր հայրենիքն է բայց եւ դարձյալ ուզում եմ Բակոս Սահակյանի խոսքը հիշեք ուզում եմ տեսնել ստուգել պարզապես նաև ձեր հիշողությունը ինչպես է Բակո Սահակյանը ասում մեր պետության սահմանները սկսվում են որտեղից եւ ավարտվում որտեղ։ Հիշում եք, նա միշտ կրկնում է Օմարից միջև Արաքս։ Այո, իհարկե, Օմարի Լեռնանցից միջև Արաքսի ափերը եւ կարծում եմ հենց այս մտածողությունն էլ պետք է արդեն նորովի ընկալենք եւ փորձենք նաեւ նորովի մատուցել։ Եվ այսպես նաև արշավիղ ղեկավար Ասլան Գրիգորյանը բարձր գնահատեց մեր երիտասարդների ֆիզիկական պատրաստությունը, որտեղ նա ասաց, որ իսկապես ճանապարհը դժվար է, բայց մեր երիտասարդները շատ թեթև, շատ հանգիստ հաղթահարեցին այդ ճանապարհի յուրաքանչյուր նույնիսկ փոքր դժվարություն։ Սիրելի երիտասարդներ, եւ այսպես խումբը փոքրիկ կանգառներով մոտեցավ նպատակակետին, հասավ հերոս բնակավայր Քարին տակ։ Եվ եթե համաձայնեք, այստեղ մի փոքր շունչ առնենք, <laughs> ինչպես դուք երբեմն երբեմն շունչ էի կառնում ճանապարհին եւ այստեղ մի փոքր ընդմիջում հայտարենք այս անգամ հայտարենք երաժշտական ընդմիջում որից հետո կշարունակենք զրույցը եւ խնդրենք մեր հնչյունային ռեժիսոր Բյուրեղիկին, որպեսի նա միացնի իմ շատ սիրելի երգիչներից մեկի Տիգրան Մկրտչյանի Ձոն Արցախին երգը եւ խնդրում եմ նաեւ մի քիչ ուշադիր լսեք։ Thank you. Russia. Nisko, Zorenisko, 山。 Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում Արագաստ երիտասարդական ծրագիրն է՝ բարեբոլոր նրանց, ովքեր նոր միացրին ընդունիչները։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ, հիշեցնենք, մեր տաղավարում հյուրընկալվել են Գոր Պալասանյանը եւ Վեհանուշ Հովսեփյանը։ Գորը եւ Վեհանուշը երիտասարդական արշավի երկու արմասնակիցներից են։ Նրանք միասնականորեն հաղթարելով ճանապարհի բոլոր դժվարությունները հասան Քարինտակ, թե ինչ եղավ Քարինտակում կպարզենք քիչ հետո, երբ նրանք կարտայտեն երկից երկի տակ ունեցած տպավորությունները արդեն վեհանուշ այնպես հասկացա որ առաջին անգամ եք լսում երգը Այո, ճիշտ ասած, երգը առաջին անգամ եմ լսում եւ տպավորված եմ եւ այս հնչյունների ներքո այդ հայրենասիրական երգի Շնորհիվ ես վերապրեցի Արշավի այն ճանապարհը, դժվար անցանելի ճանապարհը։ Ես կարծես նորից այդ ճանապարհով քայլելուց լինեմ։ Վերընթացակ։ Վերընթացանք, այո։ Եվ նորից ուժ վերցրեցի, ավելի ողջորված։ Ես նորից կմասնակցեմ։ Այո, գոհ։ Երկը ծանոթ երկ էր մեր արշավների եւ ճամփաների երկահաններում կա այս երգը եւ միշտ խարույկի շուրջ նստած օրվա վերջին մեր գիտարարների հետ միասին միշտ երգում ենք այս երգխումբը Պարզապես մի փոքր տեղեկացնեմ, որ երբ նկարահանվում էր տեսահոլովակը, նկարահանումները կատարվում էին հենց Շուշիի բարձունքում ժայռերի վրա, այնպես որ համայնապատկերը կարծում եմ ստացվեց եւ համահունչ էր երգը եւ Արշավին եւ տեղանքին։ և Ինչ եղավ Խարինտակում։ Հասանք արդեն Խարինտակ, հերոս բնակավայր։ Երբ հասանք այդ հերոսական գյուղը, Խարինտակը, այնտեղ մեզ դիմավորեց համայնքի ղեկավար Մխիթար Արուշանյանը եւ խմբով մենք Խարինտակ գյուղում ծաղիկներ խոնարեցինք Խարինտակցիների Արցախյան հերոսամարտում զոհված ազատամարտիկների հուշակոթողին։ հա որից հետո Մխիթար Արուշանյանը համանքի ղեկավարը Քարինտակի ներկայացրեց հերոսական գյուղի անցյալը, ներկան ձեռքբերումները, խնդիրները, ինչպես նաև հետո նախագահ Սահակյանը ներկայացրեց օրվա խորհուրդը եւ երիտասարդների դերակատարության կարեւորությունը հասնելով Քարինտանք մեկ պսակադրություն մասնակցեցինք պսակադրությանը զովասների շտակին, այնուհետև համայնքի ղեկավարը ներկայացրեց մեզ գյուղի պատմությունը եւ հերոսական անցած ճանապարհը եւ դրանից հետո կազմակերպվեց հասկերություն, որտեղ ավանդական գերագույն խորոված համտեսեցինք ավանդական մեր և, հայկական կորկոտը խորոված Խարինտակի հայտնի ավելի մտերմական մտերմիկ շրջապատ ստեղծվեց ստեղծվեց այնուհետև զուրնադոլի դեպքում բացինք մեր ավանդական շուշպար շուշպար ճանապարհին նաև խարույկ վառեցինք եւ և շուրջ բարելի հարուկի շուրջը եւ այս պահին սիրելի երիտասարդներ վերջին անգամ այս հաղորդման ընթացքում փորձենք եւս մի հատված լսել այս անգամ հատվածը Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի խոսքից է Այսպիսի միջոցառումները լավագույն միջոցներից է փառաբանելու նրանց, անդրադառնալու նրանց խրագործություններին եւ խիզախություններին։ Եվ Մասնակցելով այս միջոցառմանը մենք մեկ անգամ եւս բարձրաձայնում ենք, որ հավատարիմ ենք նրանց падգամին, իսկ այն որ մենք ապրում ենք նաեւ նրանց падգամի ներքո, կարծում եմ որևէ մեկի մոտ կասկած չի առաջացնում, որ մենք հավատարիմ ենք մեր նախնիներից ստացած արժեքների համաձայն մեր կյանքը կառուցելու եւ ընդհանրապես անկախ ամեն ինչից լինելու մեր հայրենիքի զավակը ասել է թե նրա պաշտպանը առաջին հերթին։ Արշավը հայրենաճանաչողության հերթական կանգառն էր, այն շարունակական է լինելու, որն էր օրվա խորուրդը։ Կարծում եմ, այդ խորուրդը ամփոփված է պարոն Բակոս Ակյանի մի քանի խոսքում, որը հնչեց քիչ առաջ։ Այո, խնդիրը հենց հայրենաճանաչողության, միասնության եւ հաղթանակի հաղթանակն էր միասնական գաղափարի ես կասեի որովհետև նորից եմ կրկնում միայն ու միայն միասնության շնորհիվ ենք մենք կարողանում բարձունքներ հաղթահարել նոր ձեռքբերումներ ունենալ նոր մեր պետությունը ավելի ավելի զարգացնելու ավելին դարձնելու մեր ներդրումով, մեր գործով, մեր բարի առաքելությամբ։ Առաջինը պետք է մենք ճանաչենք մեր հանրապետությունը, հետո միջազգային հանրությանը ցույց տանք մեր պետությունը եւ որպեսզի մեր ճանաչողությամբ մնացածները սկսեն ճանաչել մեր հանրապետությունը Վեհանուշ, իսկապես բարձունքներ գրավել ոչ միայն անուղակի, այլ նաև ուղիղ ճանապարհով, այսինքն Խարինտակից գրավել Շուշի բարձունքը ամենաուղիղ առումով բարերից։ Այրենիքը ճանաչելով կարելի է սիրել եւ պաշտպանել այն միանշանակ գոր շատ ճիշտ է ասում։ Խարինդակի պաշտպանության վերաբերյալ մի հետաքրքիր դրվագ հիշեցի, երբ ուսանող էի, սովորում էի Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանում եւ շունչ ու ականջ դարձած անընդհատ ամեն օր հերախոսազանգեր էինք անում Արցախ իմանալու համար թե ինչ է կատարվում։ Այստեղ 88-93 թվականներին նախորդարի եւ հերթական միզանգի ժամանակ ասացին, որ ադրբեջանական լրատվամիջոցներից մեկը Գյունուն էկրանը, էկրանը այսպես էր նրանց տեղեկատվական վերլուծական ծրագիրը, մի ապատեղեկատվություն էր տարածել, թե իբր հայ հայ ծայրահեղականները վառած անվադողեր էին գլորում Շուշիի ուղությամբ Քարինտակից։ Պատկերացնում եք, Սա իհարկե զավեշտական էր մեզ համար, բայց բոլոր նրանք, ովքեր պատկերացում անգամ չունեին Շուշի եւ Քարինտակի դիրքի մասին, հավատացին եւ պարտվեցին արդյունքում ադրբեջանցիները։ Պարտվեցին, որովհետև բնակվելով Արցախում, նրանք իրապես չէին ճանաչում Արցախը, եւ կարծում եմ, տեղին է կրկնել նժդեհի հանճարեղ խոսքը, թե հայրենիքներն ապրում են հայրենասիրությամբ եւ ընկնում դրա պակասից, այսինքն ադրբեջանցին, թուրքը մեկ այլ ազգի ներկայացուցիչ ապրելով Արցախում Արցախը իր համար երբեք հայրենիք չի կարող դարձնել, այլ միայն բնակավայր։ Եվ կարծում եմ մենք պետք է մեր երիտասարդությունը առավել քան պետք է լինենք ոչ միայն հայրենասեր, պետք է լինենք հայրենատեր, ոչ միայն հայրենատեր, պետք է լինենք հայրենաշեր։ Այսինքն միայն հայրենասիրությամբ չեն կարող պահել ոչ հայրենիք, ոչ պետություն կամ հայրենատեր լինելով միանշանակ պետք է հայրենաշեն լինենք այս ամենի արդյունքում։ Եվ խնդրեմ ամփոփենք օրվա մեր զրույցը, քանի որ մեր եթերաժամը սպառվում է, Պարզապես փորձենք 3 բառով բնութագրել արշավը։ Հայրենա ճանաչողություն, միասնություն եւ հաղթանակ։ Հույս հավատալիք։ Շնորհակալություն, սելի երիտասարդներ, իսկ ես որպես վերջաբան գուցե թե մեկ նախադասություն ձևակերպեմ։ Կուզենայի, որ մեր բոլոր երիտասարդները հերո լինեն բոլոր ծայրահեղ մտքերից հերու լինեն գինեմոլությունից, վատ եւ տհաճ սովորություններից, լինեն նախաձեռնող եւ իրենց բարի ավանդը բերեն մեր քաղաքական ոլորտում, սոցիալական ոլորտում, հոգեվոր ոլորտում, արվեստի, գրականության, այսինքն բոլոր այն ոլորտներում, որտեղ կարելի է ստեղծել միայն լավն ու բարին, որտեղ կարելի է այդ ստեղծածով մի բան ավելացնել հայրենիքի եղածին ունեցածին։ Բարեկամներ այսօր այսքանը նորից հիշեցնեմ, որ մեր տաղավարում ուղիղ եթերում հյուրընկալվել են ճանաչենք մեր հայրենիքը երիտասարդական արշավի մասնակիցներ Վեհանուշ Հովսեփյանը եւ Գոր Բալասանյանը։ Շնորհակալություն մեկ անգամ եւս նրանց, որ կարողացան իրենց շուրջ 1 ժամը հատկացնել մեզ։ Եվ բարեկամներ, այսքանը հայրենիքի թեման անսպառ է, կարելի է երկար խոսել, հատկապես մեր հյուրերը դրամադրված են, բայց մեր եթերաժամը սպառվեց եւ հրաժեշտից առանց հիշեցնեմ, որ զրույցը երիտասարդների հետ վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Կհանդիպենք